Եթե յուրաքանչյուր բարևի հետ մարդիկ միմյանց բարության գոնե մեկ հյուլե փոխանցեին, աշխարհն ավելի խաղաղ կլիներ։ Աշխարհի խաղաղության, մարդկանց սիրո ու բարության մաղթանքով իր հերթական եթերաժամն է սկսում Բարև մարդ Աստծո հաղորդաշարը։ Ձայնասրահում սիրով աշխատում է Անահիտ Միրզոյանը։ Մեր օրվա եթերաժամը չի զիջի նախորդներին եւ նույնպես կլինի հետաքրքիր, հագեցած եւ իհարկե երաժշտական։ Հուսանք մեր նախորդ հանդիպումից մինչեւ այսօր մեր ունկնդիրների բանակը համալրվել է։ Հաճելի է նշել, որ օրվա հյուրերս երիտասարդներ են, ավիոնով լի գործելու պայքարելու պատրաստ։ Ոչ մի ուղի առանց խոչընդոտների չի լինում։ Դրանք հաղթահարելու անհրաժեշտությունն է մեզ դարձնում ավելի ուժեղ ու դիմացկուն։ Առաջին հյուրս մասնագիտության բանասեր է, սակայն միշտ երազել է լրագրող դառնալու մասին եւ բուհն ավարտելուց հետո ընձեռված հնարավորությունը բաց չի թողել։ Մարտամոտո ակտիվ լինելը շատ է օգնում աշխատանքում, իսկ տեսական գիտելիքների բացը լրացնում է պրակտիկ աշխատանքում։ Իմ զրուցակիցը Արցախ պրես լրատվական գործակալության լրագրող Վեհանուշ Հովսեփյանն է։ Վահանուշ ուրախ եմ քեզ ողջունել եւ ուզում եմ սկսել այնտեղից, որ դու մասնագիտության բանասեր ես, բայց ինչպես հասկացա կոչումով լրագրող, ինչպես սկսվեց սերը լրագրության հանդեպ եւ ինչու այնուամենայնիվ բանասեր դարձար։ Այժմ իհարկե երազանք տիրագործում ես, բայց ամեն դեպքում ինչպես սկսվեց ուղին։ Շատ շնորհակալություն, ես էլ եմ ողջունում, ասեմ որ մանկուց երազել եմ լրագրող դառնալ ու երբեմն ես հայելու առաջ կանգնում էի, ինքս իմ հետ խոսում էի, ինչ որ բաներ էի բացատրում, երբ որ արդեն 9-րդ 10-րդ դասարանում էի ու պետք է ընտրեի իմ հետագա մասնագիտությունը, տանը ասացի, որ ուզում եմ լրագրող դառնալ։ Սակայն ինձ խորհուրդ տվեցին, որ ավելի լավ է այլ մասնագիտություն ընտրես, քանի որ լրագրությունը աղջկա համար այնքան էլ լավ չէ, որպես հետագայում տան մայր, տանկին լինելու խնդիրը ի նկատի ունենալով։ Դրսում շատ են լինում լրագրողները։ Դրսում շատ են լինում լրագրողները, տանը չեն լինում, բնականաբար արդեն մի քիչ հեռանկարային մտածելով երեխաներ, դաստիարակել, տան մայր լինել, տանկին լինել եւ այլն։ Ու ես որոշեցի ընտրել հայոց լեզու եւ գրականություն բաժինը, որը ի դեպ ժառանգաբար է, այսպես ասած փոխան փոխանցվել մեզ։ Տատիկս էլ հայոց լեզվի գրականության ուսուցչուհի է, մայրս էլ ու ես էլ այսպես ընտրեցի այդ մասնագիտությունը։ Բակալավր մագիստրատուրա ավարտելուց հետո ճակատագրական ասեմ, թե ինչպես ասեմ, չգիտեմ, այնպես ստացվեց, որ ես պետք է աշխատեմ որպես լրագրող ու մեծ սիրով, հպարտությամբ ասացի, այո, ես պիտի աշխատեմ որպես լրագրող ու հույս հայտնեցի, որ բոլորի հույսերը իրականացնեմ։ Ես կարող եմ, ունեմ այդ համարձակությունը։ Եվ այդպես մտա աշխատանքի, սկզբում փորձուսուցման, հետո արդեն որպես լրագրող Արցախ պրես լրատվական գործակալություն։ Առ այսօր այստեղ եմ, շատ ուրախ եմ, շատ սիրում եմ իմ գործը, տարբեր ոլորտներում հանդես գալով Շատ ուրախ եմ։ Շատ Հիմնականում ինչ ոլորտներ ես լուսաբանում։ Ասեմ այսպես, մեր մոտ գործակալություն չկա ոլորտ, ասենք կոնկրետ, որ դա հենց իմ ոլորտն է։ Այստեղ ես լուսաբանում եմ եւ քաղաքական, եւ տնտեսական, հասարակական, մշակութային, սպորտ բաժիններ։ Այսինքն բոլոր ոլորտներում եմ լինում։ Շփման շրջանակը ավելի մեծ է, բնականաբար, տարբեր մասնագիտությունների դեր մարդկանց հետ։ Շփման շրջանակը մեծ է, ես ես որպես անհատ շատ շփվող եմ ու շփվելով տարբեր ոլորտների մարդկանց հետ, ինչու՞ չէ նաև լինելով երիտասարդ եւ սկսնակ լրագրող, ամեն մեկից սովորում ես ինչ որ բան։ Իհարկե, բոլորից կարելի է ինչ որ բան սովորել։ Այո, ու պետք է սովորել, սովորելը երբեք ամոթ չէ։ Նաև երբ որ գնում ենք, ասենք լրագրողներով մի միջոցառում, կան նաև փորձառու լրագրողներ, որոնցից եւս դու թեկուս հարցը տալ ձևը մատուցման ձևը, լուրը մատուցելու ձևը փորձառուներից ձեռք ես բերում, սովորում ես, որը կարծում եմ շատ ավելի լավ է, որովհետև պետք է սովորել անընդհատ, պետք է անընդհատ առաջ գնալ, չպետք է դոփել տեղում։ Եվ ուրախ լինել, որ կան այնպիսի մարդիկ, մասնագետներ, որոնցից կարող են սովորել։ Այո, իհարկե, նրանք էլ իրենց փորձը ունենալով պետք է երիտասարդներին հայկական լրատվական դաշտում ինչպես տեսնում ենք բավականին շատ երիտասարդ լրագրողներ կան։ Մի մասը պրոֆեսիոնալ են, դա ուրախալի է, մի մասը սկսնակ եւ այսպես աշխատանքի մեջ է։ Ամեն դեպքում սերնդափոխություն կատարվում է։ Սերնդափոխություն կատարվում է, այո, իհարկե, եւ խորցառուներից մենք պետք է անընդհատ փորձենք սովորել այն, ինչը նրանք են տարիներ ի վեր սովորել, եւ նրանք էլ պետք է ուշադիր լինեն սկսնակների հանդեպ, չվախեցնել չփոխելով, հնարավորությունները չմերժելով, փորձեն նաև նրանց առաջնորդել որպես փորձառու։ Ճիշտ է որոշակիորեն ֆորմատը փոխվում է, այս ժամանակ չկային էլեկտրոնային լրատվամիջոցներ, չկար համացանց, տեխնիկական միջոցներն են փոխվում եւ այլն, բայց ամեն դեպքում այն դասականությունը լրագրության կամ բաներ, որոնք չեն փոխվում եւ դա պետք է պահպանել։ Միանշանակ պետք է պահպանել, սակայն լրագրությունը կարծում եմ այն ճյուղն է, որ օրեցօր այսօր զարգանում է եւ դու պետք է կարողանաս այդ ժամանակի հետ քայլել։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման դարաշրջան է 21-րդ դարը եւ անընդհատ մարդը, առավել եւս լրագրողը, ոլորտում աշխատող մարդը փաստերը պետք է ճիշտ ձևով մատուցի հանրության լայ շրջանակին։ Վահանուշ գիտեմ, որ դու բացի լրագրող լինելուց, նաեւ ակտիվ դիրքորոշման տեր երիտասարդ ես Մասնագիտության բերումով իհարկե հնարավորինս մասնակցում ես քաղաքում միջոցառումներին, նաև տարբեր հասարակական կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ կազմակերպում։ Հենց լրագրող մասնագետի ակտիվությունը հասարակական կարևորվում։ Նախ պետք է լինի շփվող Երբ որ դու ունես այդ բնավորությունը շփվես մարդկանց հետ, ձեռք բերես նոր ընկերներ, բացահայտես նորանոր դեմքերի, բացահայտես տաղանդավոր մարդկանց, կարողանաս իմանալ վերջին ինֆորմացիաները, այսպես ասած, տեղեկացված լինելով, դա ամենաառաջնահերթ խնդիրն է լրագրողի համար։ Գիտեմ, որ ազգագրական պարերի ես մասնակցել, ինքս որոշ ժամանակ մասնակցել եմ։ Մի խոսքով այն ինչ կապված է ակտիվության հետ եւ շփվելու մեջ շրջանակներ է բացում, դու այնտեղ կաս։ Այո, դա երևի թե իծն է իմ մեջ կար շփվելու հատկությունը։ Մանկուց էլ այդպես եմ եղել ու իմ ընտանիքում ինձ դաստիարակել են, որ պետք է լինես շփվող, պետք է լինես ընկերասեր։ Միգուցե դա հենց նրանից է, որ անընդհատ շրջապատված եմ եղել եղել լավ մարդկանցով, ես ինքս եմ ցանկություն հայտնել շփվելու մարդկանց հետ, առ այսօր էլ դա անում եմ եւ բացի դրանից ես սիրում եմ ակտիվությունը։ Տարբեր հասարակական կազմակերպություններ, տարբեր կառույցներ կազմակերպելով տարաբնույթ միջոցառումներ, սիրում եմ լինել այնտեղ, մասնակցել, աջակցել, իմ ներդրումն ունենալ իրենց իսկ նախաձեռնած գործին։ Արցախ ազգագրական բարի համույթի բազդասերին եմ հաջախում մեծ սիրով, սովորում եմ մեր հայկական ազգային ավանդական բարերը, որը կարծում յուրաքանչյուր հար, յուրաքանչյուր երիտասարդ պետք է իմանա։ Վահանուշ քեզ ինչը չի հերիքում զուտ մասնագետ որպես մեր տարածքում։ Կա նման բան լրագրողը երբ որ ուզում է աշխատի, երբ որ ձգտում է ինչ որ բանի, հասնում է այդ ամենին։ Երբ որ ուզում է նա նյութ փնտրի ու գտնի, նա կարողանում է գտնի։ Բողոքել կարող ենք, բայց բողոքելով խնդիրը լուծման գագաթնակետին չի հասնում։ Պետք է լինենք բրպտող, պետք է լինենք տկնաճան, աշխատասեր պետք է լինենք։ Պետք է առավելագույնս լինենք գրագետ։ Լուսաբանելով տարբեր ոլորտներ, պետք է մինիմալ գիտելիքներ ունենալ տարբեր ոլորտներից։ Ճիշտ է, ապրելով Արցախում աշխատելով Արցախում, մեր տարածաշրջանում, ասենք ինչպես այլ երկրներում չկա այն դաշտը, որ կարող ես ամեն-ամեն ինչի մասին գրել։ Այստեղ էլ գրելու մեջ ազատ ես, բայց նրանց նորությունները շատ ավելին են, քան մեր մոտ։ Ասենք նրանց, որ տարածքը շատ ավելի մեծ է, մարդիկ շատ են։ Այո, բնականաբար եւ ինչքան մեծ, այնքան նյութերը ավելի շատ, մարդիկ այնքան ավելի շատ ու մասնագիտական հմտությունները ավելի լավացնելու ինքներս մեծ բացահայտելու համար կարծում եմ անհրաժեշտ են դասընթացներ ասենք կազմակերպել, որը կգրի մշտական բնույթ, բարբերական բնույթ ու լինեն դասվարները այն մարդիկ, այն լրագրողները, ոլորտի աշխատողները, ովքեր ունեն բավականին մեծ փորձ, աշխատել են ոչ միայն տարածաշրջանում, այլև տարածաշրջանից դուրս եւ կարող են իրենց իսկ ստացած գիտելիքները փոխանցել մեզ ոչ միայն խոսքով, այլ նաև գործնական բնույթով։ Կարծում եմ վերջերս հենց համահայկական 8-րդ համաժողովը լրագրողների, որին մասնակցում էին տարբեր երկրներից Սփյուռքահայ մեր լրագրողները, այդ երկորյա ժողովի ընթացքում ունենալով քիչ ժամանակով շփումներ, մենք էլ ինչ որ բան ստացանք։ Ու դա շատ կարևոր է կյանքը առաջ է գնում, իսկ դու պետք է կարողանաս այդ կյանքին համընթաց քայլես որ เป զի եւ քո ձայնը լսելի լինի եւ քեզ ունենաս անուն ու պատիվ, դեր, նշանակություն քո երկրում, վերջի վերջո յուրաքանչյուրս մի տված ենք այսօր մի խնդրի շուրջ։ Այսօր պետք է մենք մեր ներդրումն ունենալով մեր Արցախ աշխարհը դարձնենք ել ավելի հզոր, զարգացող, բարգավաճող եւ տեսնենք այն ազատ, անկախ Արցախը, որը ոչ միայն մեր, այլ նաեւ մեր ապերի երազանքն է։ Շնորհակալություն Վեհանուշ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ուսանք մեր բոլորի համատեղ երազանքները մեր երկրի հետ կապված իրագործվեն հաջողություններ մասնագիտության մեջ։ Շատ շնորհակալություն, ես էլ եմ շատ ուրախ հյուրընկալվելու ձեր տաղավարում եւ ունենալ նման հետաքրքիր զրույց։ որ նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, եւ հիշեցնում, որ եթերում բարև մարդ Աստծո հաղորդաշարն է։ Անկախ նրանից դուք մեզ որտեղ եք լսում, ձեզ հաջողություն, ջերմություն եւ իմաստություն ենք մաղթում։ Այժմ առաջարկում ենք լսել Մահատմա Գանդիի 10 պատվիրանները։ Փոխեք ինքներդ ձեզ։ Շրջակա աշխարհը փոխելու համար դուք պետք է փոխեք ձեզ։ Եթե դուք կարող եք փոխել ինքներդ ձեզ, ապա դուք կփոխեք ձեզ շրջապատող աշխարհը։ Եթե դուք փոխեք ձեր մտքերը, ապա կփոխվեն ձեր զգացմունքներն ու արարքները, եւ դրա շնորհիվ աշխարհը կփոխվի ձեր շուրջը։ Բայց ոչ միայն այն պատճառով, որ դուք կդիտեք աշխարհը նոր զգացմունքներով, այլ որովհետեւ փոփոխությունները թույլ կտան անել այն, ինչ դուք չէիք անի։ Հնարավոր է նաեւ մտածել եք այդ մասին առաջ, կարճելով հին մտածելակերպից։ Վերահսկեք ինքներդ ձեզ։ Առանց իմ համաձայնության ոչ ոք չի կարող ինձ վնասել։ Այն, ինչ դուք զգում եք եւ ինչպես եք արձագանքում, կախված է ձեզնից։ Դուք կարող եք ինքներդ ընտրել ինչ մտածել, ինչպես արձագանքել եւ ինչ զգալ գրեթե ամեն պարագայում։ Ձեզ անհրաժեշտ չի դուրս գալ հունից տականալ կամ բացասական վերաբերվել։ Ներեք ուրիշներին եւ գնացեք առաջ։ Թույլերը ի վիճակի չեն ներելու։ Ներելու կարողությամբ օժտված են միայն ուժեղները։ Առաջնորդվելով աչքը աչքին կանոնով աշխարի բոլոր մարդիկ կարող են կուրանալ։ Չի կարելի օգնել մեկին պայքարելով չարի դեմ իր մեթոդներով։ Ձերքերը ցալելով դուք ոչինչի չեք հասնի։ Սեփական փորձի 1 գրամը ավելի թանկ է, քան ուրիշի 1 տոննան։ Հասկացեք, մեզնից ամեն մեկը մարդ է։ Ես ինձ համարում եմ հասարակ մարդ, ով ուրիշների նման է եւ ինչպես բոլոր մահկանացուները ունի սխալվելու իրավունք։ Եվ միաժամանակ խոստովանում եմ, որ իմ մեջ կա բավականին շատ մարդկություն, ընդունելու իմ սխալները եւ հասկանալու դրանց պատճառները։ Իմաստուն չէ համարել մեկին մյուսից խելացի։ Միշտ պետք է հիշել, որ նույնիսկ ամենաուժեղ մարդը կարող է դառնալ թույլ եւ ամենախելացին էլ սխալվել։ Եղեք համար։ Սկզբում նրանք անտեսում են քեզ, հետո ծիծաղում են քեզ վրա, հետո կռվում են քեզ հետ եւ այդ ամենից հետո դու հաղթում ես։ Եղեք համար։ Ժամանակի ընթացքում անախորժությունները կկչանան, իսկ հետո ընդհանրապես կանհետանան։ Հիշեք, հումորը օգնում է դարձնել կյանքը ավելի թեթև, նույնիսկ ամենածանր պահին։ Եթե ես չունենայի հումորի զգացում, ես ինքնասպան կլինեի շատ տարիներ առաջ։ Փնտրեք մարդկանց մեջ բարին եւ օգնեք նրանց։ Ես աշխատում եմ տեսնել մարդկանց մեջ միայն լավը։ Ես ինքս շատ անգամներ սայթաքել եմ կյանքում, եւ հարկ չեմ համարում դատել ուրիշի արարքները։ Ես ընդունում եմ, որ նախկինում մարդկանց քո հետևից տանելու կարողությունը կախված էր ուժից, բայց այսօր այն կախված է մարդկանց հետ համաձայնության գալուց։ Եղեք ներդաշնակ։ Երջանկությունը այն է, ինչ որ դուք խոսում եք, մտածում եք եւ անում եք իրար հետ ներդաշնակ։ Միշտ ձգտեք հասնել ամբողջական ներդաշնակության, մտքերը, խոսքերը, արարքները։ Ձգտեք մտածել անկեղծորեն եւ այդ ժամանակ ամեն ինչ լավ կլինի։ Շարունակեք աճել եւ զարգանալ։ Անընդհատ զարգանալ դա կյանքի եւ մարդու օրենքն է։ Երբեք կանգ մի առեք, Բավարարված կացեք ձեր ձերբերումներով, սակայն երբեք մի բավարարվեք ունեցածով։ Բարև Մարթաստո հաղորդաշարը շարունակում է աշխատանքը եթերում։ Մեր հաջորդ հյուրը երաժիշտ է, չնայած երիտասարդ տարիքին արդեն բավական փորձառու է եւ այդ փորձը ուսանողներին է փոխանցում։ Դասավանդում է Մայրաքաղաքի Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական քոլեջում։ Ժողովրդական նվագարանի կանոնի հնչյուններին մանկուց է սիրահարվել։ Դա կարելի է անվանել սեր առաջին հնչյունից։ Խոստովանում է, որ բեմում լինել եւ հաղորդակցվել հանդիսատեսի հետ այն լավագույնն է, որ կարող է կատարվել երաժշտի կյանքում։ Կանոնահարուհի Նարինե Աղաջանյանի հետ մեր զրույցն առաջարկում ենք լսել վարքյաններ անց։ Նայնե ուրախ եմ ձեզ ողջունել։ Շնորհակալություն հյուրընկալելու համար ձեր հարկի տակ։ Եվ անշուշտ կուզեի սկսենք այնտեղից, ինչպես մտաք երաշտական աշխարհ եւ ընտրեցիք գործիքը կանոնը ընդհանրապես երաժշտությունը ընտրելը իմ համար գեների հետ է կապված երևի, որտեղ երաժշտական մտնոլորտում եմ մեծացել։ Պապիկս երաժիշտ է, մայրս դաշնակահար է մասնագիտությամբ, երևի փոխանցվել է այդ ամեն ինչը ինձ։ Գործիքի ընտրելու հետ կապված շատ հետաքրքիր մի պատմություն կա։ Ժողովրդական համերգ էին այում հերոստացույցով պատահաբար դուրս եկավ գործիքի հնչողությունը տեմբրը։ Ծնողներիս խնդրեցի, մայրիկիս ասեցի, շատ ա դուրս եկել ես գործիքը, կլինի ես էլ կանոնի հաճ հաճախ եմ։ Մայրիկս դեմ չէր իմ այս ասացին, բայց ինքը առաջարկեց իր կողմից, գոզես դաշնամուր եմ, դրես ես է քեզ կօգնեմ։ <laughs> Ես ասացի ոչ, ինձ այդ գործիքն է դուր գալիս եւ այդպես գնացի։ Այսինքն գործիքի հնչեղությունն է դուր եկել։ Շատ գործիքի հնչեղությունն է դուրս եկել եւ երբ ես գնացի երաշտական դպրոց, որպեսզի արդեն թղթերս հանձնեմ, ընդունվեմ, այնտեղ անակնկալ էր իմ համար։ Ես ում նվագը հավանել եմ, ինքն էլ բարձից, որ իմ դասատուն պետք է լինի շատ հետաքրքիր է։ Դժվար գործիք է։ Երևի հա, հեշտ գործիք չկա, պետքա, եթե խորանում ես ինչ-որ մի մասնագիտության մեջ լրիվ, դժվարություններ բնականաբար կա, բայց երևի սերը, որ կա իմ մեջ գործիքի նկատմամբ, դժվարությունը հաղթահարվեց դրա համար։ Գործիքի ժողովրդական լինելը եւս ինչ որ ազդեցություն ունեցել է ընտրության վրա։ Չեմ կարծում, չէ, այդպես չի եղել, որ պարտադիր ես հայուհի եմ, պետք է ժողովրդական նվագարան նվագեմ։ Ոչ, ուղղակի դեմ դուրս եկավ։ Այժմ արդեն ձեր փորձը փոխանցում եք, այո, հնարավորություն ունեք։ Այո, երաշտական դպրոցը ավարտելուց հետո ուսումնարան եմ ընդունվել Սայատնովի անվան, այնուհետև ուսումնարանը ավարտելուց հետո նույն տեղում աշխատել եմ, չեմ դասավանդել, համույթում նվագել եմ։ Այնուհետև կոնսերվատորիա ընդունվեցի, 2014-ին ավարտեցի, հիմա էլ աշխատում եմ այստեղ։ Մեր նախնական զրույցում ասացիք, որ համեմատած ձեր ուսանող տարիների հետ բավական մեծ տարածում է գտել արդեն գործիքը։

Այո, երբ որ ես սովորում էի ուսումնարանում այդ տարիներին, կոնսերվատորիա ավարտած մասնագետ չկար ուսումնարանում, մի դասախոս էր Գոհար Միրզոյան, որը մեզ դասավանդում էր ուսումնարանում։ Հետո տարիների ընթացքում այդ աճը ավելի մեծացավ, տարբեր տեղերից, հիմնականում Մարտունուց են մեր մոտ քարոնահարույներ գալիս։ Հիմա կոնսերվատորիա ավարտած 3 մասնագետ կանք ուսումնարանում, դասավանդում ենք, եւ ուսանողներ էլ կան։ Շատ լավ է, որ շրջանները նույնպես ընդգրկված ծանոթացած են եւ շատ հաճախ լինում է այնպես, որ շնորհալի տաղանդաշատ մարդիկ շրջաներում, գյուղերում այդպես էլ զարգանալու հնարավորություն չեն ունենում, այդպես էլ կորչում է տաղանդը։ Շատ լավ է, որ կա այդ հնարավորությունը նաեւ։ Այո, շատ ավելի լավ կլինի, երբ որ շատ տեղերում էր նախարարությունը բացի մասնաճյուղեր եւ փորձի փոխանակ ու մասնագետներ հրավիրեն, տանեն եւ երեխաների տաղանդը իրանց մեջ չկորի։ Բացահայտեն։ Բացահայտեն այդ տաղանդը։ Նոր մի քանի տեղերում մասնաճյուղեր բացեցին, ես մինչեւ ուսումնարանում գործի ընդունելը նույնպես աշխատում էի, Շոշ գյուղում բացվեց, Սխնախ, գյուղում բացվեց եւ մի քանի տեղերում այդպես բացվեց, բայց հիմա ինչ որ խնդիրներ կան։ Այդ մասնաճյուղերի հետ կապված ցավոք դեռ հարցականի տակ է։ Կշարունակվի գործը թե ոչ։ Շարունակում եք նվագել համույթում։ Այո, երկու համույթում նվագում եմ։ Նվագում եմ քոլեջի ազգային նվագարաններում։ Մի երկու օր ինչ եկել ենք համերգներից Երևանից, մրցանակային տեղ ենք իդեպ զբաղեցրել, մրցույթ համերգել, ընդհանուր Հայաստանի ռայոնների մակարդակով վերցրած։ Մարզերի, հայ։ Մարզերի, այո, անսամբլների մեջ էր այդ մրցույթը։ Մեզ էլ հրավիրեցին, գնացինք, շատ լավ ելույթ ունեցանք, ասեցին, որ մրցանակային տեղ եք զբաղեցրել, բայց բայց դեռ չեմ բացահայտում գաղտնիքը 31-ին ամսին գալահամերգը կլինի, կասեն։ Նայն է տարբերությունը երևի ակնհայտ է համույթներում նվագելու եւ դասավանդելու։ Այդ երկու գործընթացները համատեղելը դժվար չէ։ Շատ դժվար է իրականում այդ երկու գործընթացը համատեղելու, ասեմ երկրորդ խումբը, որ ասում եմ, Շուշի ժողովրդիկների համույթն է, Շատ դժվար է այդ գործընթացը երկուսը համատեղել, բայց ես շատ եմ սիրում նվագել, բացի դասավանդելուց, սիրով եմ գնում խմբի աշխատանքին, այդպես կարողանում եմ Այնտեղ դուք պարզապես նվագում եք, իսկ այստեղ երևի դասավանդելուց ավելի պատասխանատու ինչ որ պահ կա, երբ քեզանից շատ բան է կախված։ Շատ կոնկրետ ինձ ավելի հարազատ է, ոչ թե հարցներ անում եմ, որ դժվարանում եմ դասավանդել, այլ իմ համար ավելի հեշտ է, ավելի հոգեհարազատ է նվագել։ Հետո ես բեմ շատ եմ սիրում համերգներ, ես ցանկացած տեղ լինի դարայում, լինի Երևանում, որտեղ որ լինի, ես ունկնդրի համար մեծ սիրով եմ նվագում։ Իսկ ունկնդրի հետ կապ ստեղծել գտնելու համար ինչ է անհրաժեշտ երաժշտին։ Առաջին հերթին ունկնդրի հետ կապ ստեղծելու համար պետք է դեմքի ճպիտ լինի բեմում, երբ որ հայտնվում ես, լինի դա ելին կրկնում եմ ռայոնի կանչել դերասաններ, երգիչներ, որ նայում են public-ային, այսպես ասեմ, եթե եթե դա շրջանի, եթե պետք է իրանք տարբեր տեղեր, տարբեր ձև են ներկայանում։ Ես ունեմ իմ ստանդարտները, ամենտեղ ես իմ ունկնդրի նույն ձևով եմ պատասխանում։ Այսինքն ոչ մի նշանակություն չունի դա հայաքաղաքի հանդիսատես է, թե ոչ բացարձակ, բացի լավ նվագելուց երաժիշտը պետք է բեմական համայնք ունենա, առաջին հերթին դրանով է գրավում։ Ինչքան էլ լավ նվագես, եթե դու այսպես ասեմ, արհամարես քո publikayin, հաստատ քո լավ նվագը չի երևա։ Հաջողություններ ձեզ եւ ինքներդ ինչ կմաղթեիք ձեր ուսանողներին, երաժիշտներին առհասարակ։ Ես իմ ուսանողներին կմաղթեմ, որ իրանք իրանց տարիները ճիշտ օգտագործեն, պարապեն, որովհետև դժվար մասնագիտություն ենք մենք ընտրել։ Մեր մասնագիտության մեջ այսպես է, եթե մի օր չես պարապում, երկու շաբաթ պետք է պարապես, որ դու գաս ֆորմայի մեջ։ Իրենց տարիները ճիշտ օգտագործեն, պարապեն։ Երաժիշտներին էլ կմաղթեմ մեծ հաջողություններ, մրցանակներ, գնան տարբեր երկրներում ելույթ ունենան, մեր Ղարաբաղի մրցանակներ բերեն։ Շնորհակալություն հաճելի զրույցի համար։ Ձեզ էլ մեծ բեմեր, հաջողություններ, ուշիմ ուսանողներ եւ որ գործիքը ժողովրդական այս նվագարանը էլ ավելի պահանջարկ ունենա։ Շատ շնորհակալություն։ Իմ աղջիկ շատ քեզ երկար ես սпасել եմ իմ սիրուն դու թանկես իմ տազարդ ես աշխարհում միակն ես մեզ սրտով հրաշքի մաղջիկն ես քո սիրով ջերմած Լսնեք եթերում բարև Մարտհաստո հաղորդաշարն է։ Ձայնասրահում Անահիտ Միրզոյանը։ Հաղորդաշարի երաժշտական մասն ապահովում է հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, շարունակում ենք թողարկումը եւ ներկայացնում հետաքրքիր փաստեր գովազդի մասին։ Հյութերի գովազդում օգտագործվող սառույցի խորանարդիկները պատրաստում են սովորական ակրիլից։ Այնուհետև թափանցիկությունն ավելի լավ ցույց տալու համար ավելացնում են ջուր, իսկ փոխկոճակներն ստանում են լվացքի փոշու միջոցով։ Ամերիկյան դեղագործական ընկերությունները գովազդի վրա ծախսում են երկու անգամ ավելի շատ գումար, քան հետազոտությունների վրա։ 1955 թվականին հայտնվեց Marlboro սիգարետի առաջին գովազդը։ Սիգարետը գովազդում էին ատլետիկ կազմվածքով տղամարդիկ։ Առավել հանրաճանաչ դարձավ կովբոյի կերպարը։ Ուշադրություն, 3 մարդն էլ, որոնք հայտնվեցին այդ գովազդում, հետագայում մահացան թոքերի քաղցկեղից։ Աշխարհում գովազդի վրա ծախսվում է տարեկան 500 միլիարդ դոլար։ ԱՄՆ-ի քաղաքացին 65 տարին լրանալիս արդեն դիտած է լինում 2 միլիոն գովազդային հոլովակ։ Նորաձև հակուստ գովազդող որոշ հոլովակներում կանայք հաճախ պատկերվում են արջի մորթով կամ կաշվով փաթաթված, մուշտակ հագած կամ փետուրներով զարդարված։ Շատ հետազոտողներ հաստատում են, որ այդ հոլովակներում կանայք ավելի շատ որսաթռչուն են հիշեցնում։ ԱՄՆ-ում տարեկան 15 միլիարդ դոլար է ծախսվում երեխաներին ուղված գովազդների վրա։ Ձերքի ժամացույցների մեծ մասը գովազդներում ցույց է տալիս ժամը 10:10 րոպե։ Այդ ձևով սլակներն ընդգրկում են ժամացույցի անվանումը ժպիտի տեսքով։ Հոգեբանների ամերիկյան ասոցիացիան պնդում է, որ երեխաների մեծամասնությունը չի կարող ծայրահեղորեն վերաբերվել գովազդին, որովհետև երեխաներն անվերապահորեն վստահում են նրան։ Fast food արտադրող ընկերությունները տարեկան 1.6 միլիարդ դոլար են ծախսում գովազդների վրա։ я коснулась get ողջունել բոլորին, ովքեր իրենց օրվա այս մասը մեզ հետ են անցկացնում։ Եթե մեզ լսում եք տանը, ջերմություն ձեր օջախներին։ Եթե ճանապարհին եք, անվտանգ երթևեկություն։ Իսկ եթե աշխատավայրում եք, մաղթում ենք, որ աշխատանքն արդյունավետ լինի։ Մեր տաղավարում մի հյուր եւս ունենք։ Լարագրության աշխարհն անոր է մուտք գործում։ Համալսարանական տարիների տեսական գիտելիքներն այժմ պետք է համապնդվեն գործնականում։ Զրուցակիցս իրեն ավելի շատ որպես հաղորդավար է տեսնում, իր իսկ խոստովանությամբ ռադիոյի աշխարհն իրեն ավելի է գերել։ Ճիշտ է, ոչ առանց դժվարությունների, սակայն համոզված է, որ մի օր կհաղթահարի հուզմունքն ու վախերը եւ ժամանակ անց ինքն էլ իր փորձը կփոխանցի։ Արմինե Բաղդասարյանի հետ մեր զրույցը մասնագիտության ընտրության, ուսանողական տարիների եւ կյանքի այժմյան փուլի մասին է։ Արմինե, ուրախ եմ քեզ ողջունել որպես գոլեգայի նաև, եւ սկսենք նրանից ինչպես լրագրության աշխարհը քեզ գերեց, ինչպես ընտրեցիր այդ մասնագիտությունը ու գիտեմ նաև որ ավելի շատ քեզ գերում է հաղորդավարությունը, ինչպես հայտնվեցիր այդ աշխարհում եւ ինչ ես անում ցանկությունը դիագործելու համար։ Նախ Անահիտ, ես եւս ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քեզ հրավիրելու համար եւ հուսով եմ բոլոր այն հարցերի պատասխանները, որոնք որ կտրվեն իմ կողմից, թե քեզ եւ թե մեր ռադիոընկերների համար կլինեն հետաքրքրող։ Ասեմ, որ դեռ դպրոցական տարիներից ես միշտ ցանկացել էի սովորել հենց լրագրության բաժնում։ Իհարկե, կային պահեր, երբ տատանվում էի տարբեր մասնագիտությունների միջև, բայց վերջ-վերջո եկա այն եզրակացության, որ այն մասնագիտությունը, այն ոլորտը, որտեղ որ ես ինձ տեսնում եւ որտեղ որ ես ինձ պատկերացնում եմ, դա հենց լրագրությունն է։ Ինչու լրագրությունը, քանի որ տվյալ բնակավարում աշխատող լրագրողը հնարավորություն ունի շփվելու տարբեր բնակավարում աշխատող մարդկանց անձանց, տարբեր ներկայացուցիչների, տարբեր անձանց հետ, այսինքն լրագրողի աշխարհայացքը ավելի ընդլայնվում է։ Եվ հնարավորություն ունի յուրաքանչյուրից մի բան հա, սովորելու։ Հա, հնարավորություն ունի յուրաքանչյուրից մի բան սովորելու, այսինքն լրագրողը ամեն օր սովորելու բան ունի։ Առաջին տարին, երբ որ ես ընդունվեցի Արցախի պետական համալսարան, սպասումներս այլ էին, ասել որ սպասումներս չիրականացվեցին, ճիշտ չէր լինի։ Որոշ չափով այո, որոշ չափով ոչ, բայց կարող եմ ասել, որ այն գիտելիքները, որ որ ես ձերք եմ բերել այդ 4 տարիների ընթացքում Արցախի պետական համասարանում, ինձ հնարավորություն կտան աշխատանքս լավ կատարելու։ Առաջին տարին ընդունվելով համասարան բացվեց լրագրողների համար հատուկ ստուդիան, որը ուներ տեսախցիկ, խոսափող, այսինքն բոլոր այն տեխնիկական միջոցները, որոնք անհրաժեշտ էին յուրաքանչյուր լրագրողի համար իր աշխատանքը կատարելու։ Բայց ինչքանով օգնեց այդ ստուդիան։ Կատարեց իր դերը արդյոք։ Որոշ չափով այո, որոշ չափով ոչ։ Ասենք մենք ինքներս այդքան Երևանը շատ գործնական պարապմունքներ այդտեղ չանցկացրինք, բայց ձեզանից հետո եկողները ո՞ն է։ Այո, որոշ չափով այո։ Անքանով որ պատկերացում կազմվեր իրական հա։ ստուդիայի խոսափող է աշխատելու Այո։ Այդ միջավայրը որոշակի ստեղծվեց, թեկուզ եւ այդքան էլ մոտ չէ իրականին, ես հա, այնքանով որ ուսանողներ կարողանան պատկերացում կազմեն, ասենք տեսական անգիտելիքները, որոնք նրանք ձեռք են բերում համասարանում, կարողանան նաեւ գործնականում կիրառել։ Ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել բոլոր դասախոսներին, հատկապես մի 2-3 հոգի կային, ովքեր ոչ մի ջանք չէին խնայում ժամանակին իրենց յուրացրած գիտելիքները մեզ փոխանցելու համար։ Եվ նաև նրանց շնորհիվ է, որ մենք այսօր ունենք այն գիտելիքների բազան, որը մեզ շատ է օգնում մեր աշխատանքում։ Տեր մանկուց միշտ էլ երազել էի դառնալ հաղորդավարուհի, աշխատել հեռուստատեսությունում, բայց արդեն հասուն տարիքում, երբ առաջին անգամ պրակտիկայի եկանք հեռ հերոստատեսություն, հասկացա, որ հերոստատեսությունը այնքան էլ իշ չի ձգում եւ այն աշխատավայրը, որտեղ որ ես կցանկանայի աշխատել, դա ռադիոն է։ Ինչու ռադիոն։ Ասեմ, որ իհարկե երկու ոլորտներն են նույն նպատակն են հետապնդում, թե ռադիոն եւ թե հերոստատեսությունը փորձում է իրազեկել լսարանի։ Սակայն հերոստատեսությունում աշխատող հաղորդավարի աշխատանքը տարբերվում է ռադիոյում աշխատող հաղորդավարի աշխատանքից։ Այսինքն, եթե հերոստատեսությունում հաղորդավարը տեղեկատվությունը հաղորդում է, այն միաժամանակ կատարվում է նաև տեսաշարի միջոցով։ Այսինքն այն կարևոր առանձնահատկությունը, որով որ օժտված է հերոստատեսությունը, դա տեսաշարն է, որը հնարավորություն է տալիս, որպեսզի հերոստադիտողները կարողանան այն ամենը, ինչ որ լսում են, նաև տեսնեն։ Իսկ ռադիոյում տվյալդեպքում հաղորդավարու աշխատանքը մի քիչ ավելի բարդանում է, քանի որ միայն ձայն է եւ հաղորդավարու ձայնը պետք է այնքան պատկերավոր համոզիչ լինի, որպեսզի ռադիոընկերները կարողանան անմիջապես պատկերացում կազմեն տվյալ իրադարձության մասին։ Կարող է լինել իրադարձություն, կարող է լինել խճանկար եւ այլն։ Կարևորը հաղորդավարին կարողանա նյութը ճիշտ մատուցել։ Թեմատիկ ճիշտ մատուցում։ Ճիշտ մատուցումն է։ մատուցում Հիմա բակալավրիատ ավարտել ես համալսարանի, սովորում ես մագիստրատուրա եմ առաջին կուրսում եւ առաջին փորձերդ ես անում։ հա, Առաջին փորձերս եմ անում, անկեղծ կլինեմ։ Սկզբում հաղորդավարու աշխատանքը ես հեշտ էի պատկերացնում, ինձ թվում էր թե միակ պիտի ընթերցես ու վերջ, բայց ոչ։ Երբ մտա այդ ասպարես, հասկացա, որ այն ունի մի շարք բարդություններ, որոնք դու պետք է հաղթահարես։ Ու հաղթահարելու համար դու պետք է ունենաս ճանասիրություն եւ համառ աջակցություն, ինչպես նաև սեր։ Եթե դու չսիրես, դու չես կարող կատարել քո աշխատանքը։ Քանի որ աշխատանքի բերմամբ մի շարք խոչընդոտներ են ի հայտ գալիս, որոնք դու պետք է կարողանաս հաղթահարել։ Ասենք շնչառության հետ կապված դու պետք է կարողանաս ընտրել նպատակահարմար, ճիշտ, բնական ձև, ինչպես նաև առոգանությունը, որը խիստ անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր հաղորդավարի ու ոչ միայն հաղորդավարի, նաև դերասանի, երգչի, հռետորի համար։ Քանի որ եթե առոգանությունը լավ չլինում, ապա այն այն տհաճ տպավորություն է թողնում։ Եվ քո մեջ այդ համբերությունը ուժը գտնում ես հաղթարելու։ Այո, գտել եմ, երբ առաջին անգամ մտա ուղիղ եթեր, ճիշտն ասեմ, մի քիչ վախենում էի, հուզված էի, կար այդ լարվածությունը, քանի որ ուղիղ եթերում աշխատելը մեծ պատասխանատվություն է։ Եթե ինչ որ մի բան այն չլինում, ինչ որ մի բան այն չես կատարում, ապա ողջ պատասխանատվությունը քեզ վրա է։ Դու ես պատասխանատու։ Եվ ուղղել այլևս հնարավոր չէ։ Հա, եւ ուղղել այլևս հնարավոր հնարավոր չէ։ Բայց երկրորդ անգամ, երբ որ մտա ուղիղ եթեր, առաջնի պես չէր, ավելի հանգիստ էի, լարվածություն չկար։ Այսինքն փորձն է նաև կարևոր։ Այո, իհարկե փորձն է կարևոր։ Դա ընդամենը ճանապարհի սկիզբն է, հետագայում երևի ավելի հեշտ կլինի։ Երևի հա այդպես եմ կարծում։ Կարևորը նպատակն է։ Հա, կարևորը նպատակն է, իհարկե, ինչպես նաև համար բնավորությունը, որը պետք է դու ունենաս։ Եվ յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր ազնվորություն բնավորություն։ Եթե ցանկանում է ինչ-որ մի բանի հասնել այս կյանքում, պետք է ունենա այդ բնավորությունը եւ պետք է ունենա այդ նպատակը ձգտի հասնել այդ նպատակին։ Շնորհակալություն Արմինե, հաջողություններ։ Ձեզ եւս Սանարիտ։ Ուսանք ռադիոյի խորհրդավոր աշխարհը կհարազատանա ավելի օրեցօր եւ նպատակին կհասնես։ Շնորհակալ եմ։ Հայ ֆանատը ներկայացնում է Իմ սրտի մի մասնիկը շատ կուզեմ շուտ հասնիկ ես աչքերում քո ես ինձ եմ տեսնում Մենք կրկին միասին ենք երկը այս սիրո մասին է սերն է մեր բոլորին վարակել մեզ հետ չեք հասցնի ձանձրանալ։ Այժմ առաջարկում ենք լսել բոլորին քաչ հայտնի Kinder Surprise-ի պատմությունից։ Հավանաբար բոլորին է հայտնի Kinder Surprise շոկոլադե ձուն եւ ներսում անակնկալը խաղալիքով կամ հուշանվերով փոքրիկ պլաստիկ տուփը։ Երկար տարիներ աշխարի տարբեր ընկերությունների կողմից պատրաստվող շոկոլադե ձվերի ապրանքանիշը պատկանում է իտալական Ferrero ընկերությանը։ Kinder Surprise-ի արտադրությունն ընկերություն սկսել է 1974 թվականին։ Գյուտարարը շվեյցարացի դիզայներ Հենրի Ռոթն է, որի գլխում ցակեց ներսում անակնկալով շոկոլադե նվերի պատրաստման գաղափարը։ Ձվի ընդհանուր քաշը մոտ 35 գրամ է, իսկ մաքուր քաշը 20 գրամ։ Կատնային բաղադրիչների պարունակությունը կազմում է 32%։ Սա այն դեպքը չէ, երբ համեղ անվանը չի նշանակում օգտակար է։ Kinder Surprise-ի առաջին խմբականակը վաճառվել է ընդամենը 1 ժամում։ 30 տարվա ընթացքում 5 մայրցամաքների 60 երկրներում վաճառվել է 30 միլիարդ շոկոլադե ձու։ Շոկոլադեան ակնկալների վաճառքն արգելված է ԱՄՆ-ում, որտեղ 1938-ին ընդունված օրենքի համաձայն արգելվում է սննդի արտադրատեսակների ներսում այլ առարկաներ դնելը։ Յուրահատուկ խաղալիքան ակնկալները ստեղծվում են հատուկ Kinder Surprise-ի համար։ Դրանք մշակվում են ինչպես սեփական, այնպես էլ հրավիրված դիզայներների կողմից։ Տարեկան վաճառքի համվող 100-ից ավելի նոր Kinder խաղալիքները պատրաստված են պլաստմասսայից, մետաղից եւ նույնիսկ փայտից։ Ներկայումս շոկոլադե ձվերը հանրահայտ են ոչ միայն երեխաների, այլև մեծահասակների շրջանում ովքեր հավաքածուներ են կազմում այդ խաղալիքներից։ Ինտերնետ աճուրդների ժամանակ եզակի խաղալիքների գինը կարող է անցնել 1000 եվրոից։ 2007 թվականին eBay աճուրդում 90000 խաղալիքներից կազմված հավաքածուն վաճառվել է 30000 եվրոյով։ Այսօրվա համար այսքանը սիրելու ընկերներ։ Մի դադարեք երազել, երազանքներն իրականանալու հատկություն ունեն։ Հավատացեք սեփական ուժերին, դուք կարող եք անել ավելին, քան կարծում եք։ Մի զլացեք մտերիմներին ասել, թե ինչքան եք նրանց սիրում, քանզի կյանքն անկախատեսելի է։ Տաղավարում Անահիտ Միրզոյանն էր, ռեժիսորական վահանակի մոտ Լյուդմիլա Ազատյանը։ Կհանդիպենք մեկ ամիս անց։